Ala hindi hart eh, gaur asken eh, elkarroko azken bilkura eskundeak aintzin hemen eh, kideak alatuko baitira segura aski erabaki handi batekin gobernantza paktuaren bigarren aktai izendatu duzue, zer alatuko du? Be, hiru urte eh, abiatu ginelaik uh, eh, beste, paktua eh, egin genuen, gue hala nola zen gien lanian, nola e, jendeak izan datiak ziren, orden behar zen paktu hori berriz ikusi, eh, elekzionek aintzin, hori egina izan da, hori bizik importanta da. Eta hor eh, nik uh, eh, azpimaratuko dut, eh, hala, uh, azken urteutan uh, aipatia izan den uh, zentralizazioa eta eta urbiltasuna, eh, horiek kontutan arteak izan diela. Eh. Oden bizan politikak uh, xutik, orokorak, denendako, eskolegi uh, guziko, horiek uh, eh, elgarrikin eh, finkatu behar ditugula eta eh, eta gero urbiltasuna hautetxiek uh, behar dutela sartu, hein, uh, obratu hein, uh, politika hori bakotxa bere, bere eskualdean. Hori zen kritika nagusia egiten zitzaiona elkarguari? Bai, bai, sobera eta nik uste dut pakto horrek hala, kontutan hartzen duela eta hautetxiek badutela lekua bai komisionetan hartzeko, bai bakotxa bere poluan, poluak ere uh, izendatuko dituzte komision permanent hortan uh, joanen diren uh, autetxiak, ordean, hala, poderea emaiten da ere uh, poluer, eta hori uh, hori zen importanta, ordean ekilibroa rapatu behar zen, bai, dudai, gabe, eta pentsatzen dut testo horrekin eta pakto horrekin ekilibro hori atseman dugula. E, pertsona gehiago ere eksekutiboan horrek zer du? Bon, pertsona gehiago zen hor poluen xarrasteko, eh, eh, gehiago. Ordean, eh, prezident orteek, erten zuten, zutela denboraik, denbora berian politika, politika baten ere maitea, eta, eta, eta denbora berian uh, poluen animazionean itea. Ordean, uh, izanen dira ordezkariak, eh, polo bakotxak txak igorrikutu hamar ordezkari, exekutibo hortat, ordean horiek uh, eginen dute, beren poluetan, beren eskualdetan animaziona eta pentsatzen dut hori uh, importanta dela, imaiten du indar gehiago imaiten du poluer. Adostu da, eh, gehiengo osoan, egan nahi du eh, bon, kritikak eh, finiditela Ba, kritika beti bat dira gauzak uh, uh, eh, dudai eh, eh, du gabe, mena hor importanta zen elgarrekin uh, eh, ari egiten uh, testo baten uh, ingurian, eh, adostasunian, eta pentsatzen dut, bon, anitz reinioen egin ditugu, eh, buruz, Estapenean ez ginen baita espada denak uh, akort, mena adostu gira, emeki emeki, uh, bidea eginez, adostu gira eta importanta da giroko urrengo gehiengoak edo elkargoak uh, aldatzen alko du, hori dena, gaur zen uh, erabaki batzen ez da ofizialki aktatu Ez, mena, joan den, xutik eh, ezari ginelaik lehenbiziko le uh, gunea, gauza berdina pasatu zen lehenik adostu ginen haitzin, eh, eta, eta gero proposatia izan zen ofizialki adostatia izaiteko, gauza bera, gauza bera da, odean, bon, biztan dena, uh, deriberua berriz uh, unkitia izanen da, mena pentsatzen dut hainbeste denbora pasatu dugu eh, eh hortan eh, adosteko, eh, eh ene eduriko bon, pakto horrekin hor emaiten du direkzione bat, eh, alduten mandatu indako, eta demora berean poluen hala, lana azkartzen, responsabilitatea azkartzen, haute txena ere, eta demora berean biztan dena eta balia diren politika guziak xutik ezartzialgarrekin.